Sot e kemi një temë shumë interesante me surën El Hujurat. Po kam frikë se nuk do të kemi mundësi me përfundu për arsye se është bukur e gjan, respektivisht përbahet prej dy tansive, kështu që ndoshta do të detyrohemi që njana pjesë me e lon për dersin e ardhshme, inshallah. Si do të qoftë, neve duhet të na mbetet një një etje apo një uri apo një dëshirë që sa më tepër të shoqërohemi edhe sa më thellësisht me surën El Hujurat se me të vërtet njeriu sa më tepër po thellohet në studim edhe në lexim të komenteve dhe kuptimeve që janë rrallë, janë dhanë rreth kësaj sure, aq më tepër po njoftohet me madhështin e kësaj sure në veçanti po edhe të Kuranit në përgjithësi. Tema e sotme ka të bëjë me takvallëkun edhe me gjendjen e zemrave. Dmth kjo është një temë e përgjithshme, mirëpo përbahet prej dy tanësive. Tanësia e parë është takvaja, ndërsa tanësia e dytë është gjendja e zemrave. Sidoqoftë, para kësaj kemi nevojë me bo një lloj hyrje apo parathanje duke potencu se prej sendeve që ma së tepërmi janë potencu Prej sendeve që ma së tepërmi janë potencu në këtë sure është takvaja, apo është urdhëri për takvallëk. Do të na vijë pak ma vonë definimi i kësaj, për këtë arsye nuk po e përdori fjalën devotshmëri ose frikërespekt ose kështu me radhë, po po e përdori fjalën origjinal, të cilës pasandej do t'i nënshtrohen ato definimet që do t'i japim pak ma vonë. E, domethënë, në shumë vende në këtë sure, ka ardhë përmendja e takvas, ashtu sikurse ka ardhë në disa vende dhe përmendja e zemrës dhe e gjendjes e zemrës, qoftë përmendje në mënyrë direkte apo në mënyrë indirekte. E, në pes ajete, në pes ajete, ka ardhë urdhëri në këtë sure për takvallëk. Domethënë, në këtë numër të përgjithshëm të ajeteve të kësaj sureje që ishte sa thotë ulaike alladhina imtahana Allahu kulubahum littaqwa këta janë ata të cilët zemra këta janë ata zemrat e të cilëve Allahu azza wa jall i ka sprovuar me me takwa me devotshmëri në ajetin e 10 Allahu azza wa jall thotë wattaqullaha la'allakum turhamun dhe keni takwa apo keni frikë Allahun azza wa jall ndoshta do të mëshiroheni në ajetin e 12 Allahu azza wa jall thotë wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim dhe keni frikë Allahun se vërtet Allahu cilin Allahu azza wa jall thot, Walakinna Allahe habbebe ilejkumul imane wa zejjenehu fi kulubikum. Por Allahu ua dashuroi juve imanin, besimin, dhe e zbukuroi atë në ku? Në zemrat tuaja. Pastaj në ajetin e katërmbëdhjetë, Allahu azza wa jall thot, Walamma yadkhulil imanu fi kulubikum. Dhe akoma nuk ka hy imani, nuk ka depërtu imani ku? Në zemrat tuaja. U drejtohet kujt? Beduinëve. Ndërsa ajete të tjera që flasin në mënyrë të drejtë, në mënyrë indirekte, kësaj teme, që ishte takvallëku apo devotshmëria, edhe gjendja e zemrës, e rëndësia e trajtimit të kësaj teme fshihet në disa në disa arsye. Arsyeja e parë është se shumë ajete të Kuranit, qoftë në këtë sure apo edhe në vende të tjera në Kur'an kanë ardhur në këtë problematikë. Do të thotë shumë ajete e trajtojnë këtë problematikë. Andaj përderisa është kështu, atëherë kjo tregon se në të vërtetë kjo tematikë, do të thotë, është është shumë e rëndësishme. Pastaj, kjo temë trajtohet në këtë mënyrë, me dy tanësitë e saj, për shkak të lidhjes shumë të ngushtë mes të takvallëkut edhe zemrës, për arsye se zemra është djepi i takvallëkut, do të thotë djepi i devotshmërisë. Pastaj, ajo që është përmend posaçërisht në këtë sure, ka një lidhshmëri shumë të fortë mes, mes zemrës edhe mes, edhe mes devotshmërisë, e, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Tash, do të thotë, në bazë të asaj çka thamë deri tani, do të thotë, kjo temë përbahet prej dy tanësive që tanësia e parë ka të bëjë, apo nëntema e parë ka të bëjë me takvallëkun, apo me devotshmërinë, edhe këtë do të mundohemi ta trajtojmë sot. Pjesën tjetër, që gjithsesi është shumë me rëndësi, gjendjen e zemrës e kështu me radhë, kam frikë se nuk do të kemi mundësi, për arsye se ajo është pak më e gjanë se sa kjo e para, andaj sot do të mundohemi t'ia japim hakun kësaj të parës, e nëse Allahu Azza wa Jall na jep mundësinë, herën e ardhshme do të thotë do ta trajtojmë pjesën e dytë të kësaj teme. E, cili është realiteti i takvasë, apo cili është realiteti i devotshmërisë? do thon mundi me e bë edhe vetëm si nëntitull vetëm takvallëku çysh doni do thon keni keni liri në shkrim me u shpreh çysh po kuptoni e jo bukvalisht çysh po u them unë çysh keni qejf Me rëndësi është veç mos devijoni prej prej kuptimit. Së pari, gjëja e parë që duhet ta bëjmë është ta definojmë takvanë, çka është takvaja. Mirpo, çdo gjë kur ta definojmë, posaçërisht kur kemi të bëjmë me gjuhën arabe apo me gjuhën islame, atëherë çështja e parë duhet t'i bëhet kuptimit gjuhësor të fjalës e pastaj të bëhet trajtimi terminologjik i i, i të njëjtës. Në kuptimin gjuhësor, fjala taqwa, fjala taqwa është emër, do të thotë gramatikisht është emër, i cili e ka kuptimin e kujdesit, e ka kuptimin e kujdesit, të mbrojtjes, të ruajtjes, do të thotë këto këto tri kuptime i ka, kujdes, mbrojtje, ruajtje. Ndërsa Në terminologji apo në fe, takvaja është ruajtja maksimale e njeriut, ruajtja maksimale e njeriut prej asaj çka i bën dëm në Ditën e Kijametit. Ky është një definicion. Ruajtja maksimale e njeriut prej asaj çka i bën dëm në Ditën e Kijametit. E atë, presje, e atë, do të thotë kjo arrihet, duke i kryer urdhrat edhe duke u larguar nga ndalesat. Duke i kryer urdhrat e duke u larguar nga ndalesat. Çka qenka takuaja apo devotshmëria? Ruajtje maksimale prej shkafit, prej asaj çka të bën dëm në ahiret, çka të bën dëm ditën e gjykimit. Qysh arrihet kjo? Duke i kryer urdhrat edhe duke i respektuar ndalesat, respektivisht duke u larguar nga gjanat e ndaluara. Do t'i përmendim edhe disa definicione tjera që i kanë dhënë njerëzit, dijetarët, e ato dallojnë nga ky definicion të cilin e dhamë, mirëpo nuk janë në kundërshtim, por e plotësojnë njëra tjetrën. Andaj kur t'i marrim edhe disa definicione tjera, do të na do të na jetë shumë e qartë se çka qenka devotshmëria apo takuaja. Dikush ka thënë takuaja është Kjo, ky ishte një definicion. Do me thonë mundi me për me e shkru shkurtimisht me thonë i njëjtë me definicionin e ihsanit, se ato e dini. Aliu radiallahu anhu ka thonë, takvaja është që të heqësh dorë nga këmbëngulja në mëkat, që të heqësh dorë nga këmbëngulja në mëkat, edhe nga mburrja me vepër të mirë. A po kuptoni? Do me thonë kemi mëkate, edhe kemi vepra të mira. Mëkatin do me thonë do me, me u largu prej saj, Një definicion tjetër thotë takuaja është e këto edhe këto e keni ndëgju më herët, që në mes teje edhe në mes ndëshkimit të Allahut azza wa jall, të të ndëshkimit që e jep Allahu, me bo çka? Mburojë, apo pengesë, apo perde, apo pendë, apo qysh dush. Do me thonë, në mes teje edhe në mes xhehenemit me e bo me ndërtu një mur të fortë. Qysh bohet kjo? Me çka bohet? Me vepra. E, dikush tjetër ka thonë, takuaja, takuaja është që Allahu mos me të pa aty ku ta ka ndalu. Do me thonë mos me u gjind aty ku ta ka ndalu Allahu, edhe mos me mungu prej aty ku t'ka urdhnu Allahu Azza wa Jall. Do me thonë ku ta ka ndalu aty Allahu Azza wa Jall s'ka qejf me të pa. Edhe ku t'ka urdhnu aty s'ka qejf ti me mungu, qe kjo është takuaja nëse ti arrin me e bo një gja të tillë. Një definicion tjetër, Thotë takvaja është që të punosh në përulje të Allahut Azza wa Jall, të punosh në përulje të Allahut me dritën e Allahut, duke shpresu në shpërblimin e Allahut. Do me thonë të, pun, të punosh në përulje, do me thonë në përulje çka është? Në ato çka Allahu të ka urdhnu, çka kërkon prej teje ose çka don, çka i pëlqen Allahut. Të punosh në përulje të Allahut me dritën e Allahut, duke shpresuar shpërblimin e Allahut dhe të largohesh nga mëkati ndaj Allahut me dritën e Allahut edhe duke iu frikësuar ndëshkimit apo dënimit të Allahut azza wa jall. Edhe këto sigurisht e keni ni edhe më herët apo. Ja, është përmend si fjalë selefit shumë përpara. Edhe po e përmendim vetëm edhe një po m'doket. Po, vetëm edhe një edhe një definicion e ai është se dikush prej selefit ka thonë s'mundet njeriu me arrit realitetin e takuas përderisa Nuk mund njeriu të arrijë realitetin e takuas përderisa mos largohet prej asaj në të cilën nuk ka kurrfarë të keqe, mundoni me me e kuptu qëto mirë, përderisa mos largohet prej asaj në të cilën nuk ka kurrfarë të keqe, nga frika se mos po bjen në ato në të cilën ka diçka të keqe. Qysh, qysh po e kuptoni qëta? Jo, se në dyshim ka diçka të keqe. Me u largu prej halallit nga frika se mos po bjen çka, mos po bjen n'haram. A ka mundësi kjo me ndodh? Ka mundësi. Për shembull, ne në jetën tonë të përditshme a kemi halal për shembull nganjëherë mu argëtu, mu dëfry, ose me pushu ose a kemi halal? Mirëpo, nganjëherë largohesh prej halalit tepër, për arsye se mundesh me ra n'haram. Loja e tepërt, shembull është halal me lu futboll. Mirëpo e zgjat ti qaq shumë saqë të kalon koha e namazit. Atëherë e len ti E len lojën e cila fillon 10 minuta para kohës namazit ose 5 minuta para kohës dersit ose kështu me radhë. A po kuptoni a jo? Do thonë me u largu prej asaj në cilën në esencë nuk ka kurrgjë të keqe, po nga frika mos qajo po po bëhet si urë kaluse që ti me arrit deri te ajo në cilën ka diçka të keqe. Këto ishin disa definicione, edhe qëllimi i përmendjes së gjithë këtyre definicioneve është se kur t'i marrim parasysh të gjitha, na bëhet shumë e qartë se çka është devotshmëria apo çka është takuaja për arsye se I ka thonë, ka thonë shumë lehtë është me të kallzu, thotë, a ke hy ndonjëherë me ecë në një vend ku ka veç therra, do thonë a ke ecë ndonjëherë nëpër therra, thotë po, thotë kam ecë, thotë çka ke ba, thotë ma s'pari i kam përvjelë pak petkat edhe masandej kom e kom zgjedh rrugën ku s'ka therra, thotë se kjo është takuaja. A e kuptuat? Do thonë një shpjegim shumë interesant, ha? Thonë, i kom përvjelë petkat, edhe e kom lypë rrugën, ka s'ka therra. Jam rujt, me një fjalë, do thonë, jam rujt prej, prej therrave, e ka thonë që kjo është, që kjo është takuaja. Dikush prej dijetarëve ka thonë se krejt gjanat çka kanë të bojnë me takuan, apo me devotshmërinë. Tash e kuptut çka është takuaja, edhe nëse themi devotshmëria, ta dini se për çka është fjala se kanjëherë nin tu thonë valla ai filoni, nështë ka qenë marksist a leninist, patriot i devotshëm. Ose ka qenë i devotshëm për idenë e vet, a po kuptoni a jo. E qajo devotshmëri, nuk është kjo devotshmëri për të cilën po flasim, po është fjala për takuan, po nëse doni e përdorni edhe fjalën devotshmëri s'prish punë, mirëpo duke e pas parasysh kuptimin e jo shprehjen. E dikush prej dijetarëve ka thonë se krejt gjanat çka çka kanë të bëjnë me takuan ose me devotshmërinë, Fahsha është e ndytë, për shembull zinaja, homoseksualizmi, qëto punë, do thonë që edhe vetë natyra e njeriut, hiç mos me konë fetar, do thonë nuk, nuk i pranon, janë vepra të ndyta, asaj i thojmë fahsha. Munker është çdo vepër cilën s'e pranon sheriati, e papranushme. Do thonë, ajo haram, mirëpo, munker i thojmë do thonë e, e papranushme. Wal baghi Është e kundërta e adlit. Çka qe adli? El baghi? Padrejtësia, zullumi. Edhe do thonë, ai dietari ka thon se qiky ajet i përmban gjitha ato çka çka i nevojiten një njerit për me e kuptu takuan edhe për me u pajis, për me u pajis me te. Nërsa ka një transmetim nga Resulullah sallallahu alaihi sallam se ka dhon koment lidhur me fjalën e Allahut azza wa jall që është në surën Ale Imran ajeti 102 Do të thonë se kufër, a keni kur thot kufranun ni'me, mos mirënjohje për mirësi, do të thonë një kufër është po e mohon e mohon mirësinë se ta ka bo Allahu azza wa jall. Ë ajetet, ajetet në cilat për, përmendet takuaja, qoftë në formën urdhërore apo në forma të tjera, në Kur'an, do të thonë krejt Kur'an, na e pamë se vetëm në surën Hujurat në 18 ajete po përmendet 5 herë, në 5 ajete. A qeshtu? Në krejt Kuranin përmendet dyqind e pesëdhjetë herë. Do të thonë krejt Kuranin përmendet ma tepër se sa se dyqind e pesëdhjetë herë. Kështu që ajetet janë të shumta, edhe do të ishte e pamundshme për neve që të themi eh tash do t'i përmendim ajetet që flasin për takua. Hajde t'i përmendim dyqind e pesëdhjetë ajete deri nesër nuk mundem me i kry. Mirëpo do t'i përmendim vetëm disa Ajeti i parë i surës En-Nisa, Ja ejjuhen-nas, kush e din ajetin e parë të surës Nisa? Itteku Itteku rabbekum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Përkthimi, o ju njerëz, keni frikën nga Zoti juaj i cili ju ka krijuar juve prej prej një vete, prej një personi, prej një njeri, mundum me thonë. Pastaj Wa khalaqa minha zawjaha. E pastaj prej asaj, prej atij personi e ka kriju palën apo çiftin e tij. E pastaj prej tyne ka kriju apo ka shpërnda apo ka përhap apo ka shtu njerëz, burra edhe gra. Do të thonë ajeti i parë i surës Nisa, edhe këtë e dini. Nganjëherë në gjuhën tonë po detyrohemi ndoshta një fjalë me e përdor për dy tri fjalë të gjuhës arabe për shkak të varfërisë së gjuhës sonë. Mirëpo unë po kam dëshirë edhe po insistoj që ju t'i kuptoni dallimin mes për shembull kaul sedid edhe sidq çka është. A po kuptoni a jo? Mirë. Në ajetin e surës El Hajj, ajetin e parë, çka thot Allahu Azza wa Jall? Do të thonë, zhytet edhe ma tepër në mëkat. Për çka? Pse? Për inatit tënd, pse veç pse po i thu ti? Ai për inatit do të thonë bën edhe më tepër, a ndodh? A ndodh? Qishtu diçka? Sigurisht, sigurisht edhe juve ju ka ndodhur ndonjëherë. Kur ke dashur me këshillu dikon ai për inatit do të thonë ka bën një punë edhe më tepër. Kjo është ajeti 206 i surës Bakara. Edhe ajeti 131 i surës An-Nisa Allahu azza wa jall thot: "Wa laqad wassayna alladhina utu al-kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha." Ajet shumë me rëndësi. Thot i kemi porositë, i kemi urdhëruar ata të cilëve u është dhënë libri para juve, po njëkohësisht edhe juve që çka? Që ta keni frikën Allahut azza wa jall. Këto ishin disa ajete. që flasin, ky është ajeti 131 në surën En-Nisa. Domethonë flasin për e, takuan. Hadithet që flasin për takuan gjithashtu janë të shumta. Për ajetet thamë 250. Hadithet, hadithet s'mundemi me i numru se ka akoma libra apo dorëshkrime t'hadithit që ndoshta nuk e kanë pa dritën hala. E përveç asaj domethonë që janë edhe ma të shkapërderdhura hadithet, po njëkohësisht janë edhe ma shumë n'numër. Kështu që nuk kemi mundësi të themi që kaq hadithe ka. Mirëpo edhe në hadithe, domethonë ka shumë Po dikush tjetër pa një rob etiopias koka e të cilit është sikurse kokrra e rrushit t'thatë. Pastaj, hadithi tjetër, në të cilin thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun khadira. Dunjaja është e këndshme edhe e ambël. Wallahu mustakhlifukum fiha fa nadhirun kayfa ta'malun. Allahu ju ka qit juve në dunja, ju ka dhënë një lloj autorizimi, një lloj autonomie në dunja, Edhe po ju shiqon se çka po boni ju. Pastaj, qysh është hadithi, Fetteku dunja wetteku nisa, Ruajuni prej dunjasë edhe edhe ruajuni prej grave. Pastaj, një hadith tjetër që e transmeton Ebu Hurejra, radiallahu anh, Do të jesh njeriu më i devotshëm. Presje. Bënu i kënaqur me ato çka ta ka dhënë Allahu, do të jesh njeriu më i pasun. Bëhu i kënaqur me atë që ta ka dhënë Allahu, do të jesh njeriu më i pasur. Wa ahsin ila jarike tekun mu'minan. Bëni mirë fqiut, do të jesh besimtar. Bëni mirë fqiut, kojshiut, do të jesh besimtar. Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika tekun musliman. Duaju njerëzve atë që ia don vetes, do të jesh musliman. Domethënë, dëshiroje për njerëzit atë që e dëshiron për vete, prej të mirave, do të jesh musliman. Wa la tukthiri ad-dahik fa inna kathrata ad-dahiki tumitu al-qalb, dhe mos qesh shumë, se qeshja e tepërt, çfarë bën? Ta vdes zemrën. Qeshja e tepërt, dhe mos qesh shumë, për muttaqinët, për të devotshmit apo për të cilësuarit, për të pajisurit me takua. Pra, le të jetë nëntitull cilësitë e muttaqinëve. Ka cilësi të shumta me të cilat janë të pajisur këta njerëz apo kjo kategori e njerëzve, edhe sa më prezente si në numër, ashtu edhe në masë secila që të jetë te ky person që të jenë këto këto cilësi, ai do të jetë më më teqi apo më muttaqi. Sa më pak që të jenë prezente, aq më tepër do të jetë një debalans, një humbje e baraspeshës në cilësitë e devotshmërisë që mund t'i ketë njeriu. Nëse mungon ndonjëna, atëherë devotshmëria apo takuaja e njeriut është më e dobët. Sa më shumë që të mungojnë, aq më tepër domethënë krijohet distanca në mes njeriut edhe edhe takuasë apo devotshmërisë. E para, këto çka p'i përmendim nuk janë veç qito, të kuptohemi, mirëpo janë Ndoshta ma të rëndësishme që meritojnë me u përmend. E para, kryerja e obligimeve fetare. Kryerja e obligimeve fetare. Për çfarë arsye është kjo? Për arsye se na thamë se takuaja edhe edhe ihsani janë në një shkallë. Takuaja edhe ihsani janë në një shkallë. Ajo është shkalla ma e lartë. Ma e ultë se ihsani është kush? Imani, ma e ultë se imani është islami. A ka mundësi njeriu me mri në shkallë të tretë pa kalu nëpër të parën edhe të dytën? S'ka mundësi. Do të thotë s'mundesh ti me e ndërtu katin e tretë pa i marru të parin edhe të dytin. E qysh mundesh me arrit deri te e treta domethënë nëse të parin edhe edhe të dytën i kryn qysh duhet. Krejt çka kërkon islami prej teje, krejt çka kërkon imani prej teje i kryn, do të thotë bahesh, arrin në shkallën e lartë të takuasë edhe të ihsanit. E dyta, përmbushja e zotimit, premtimit edhe besës ndaj Allahut subhanahu wa taala, po edhe ndaj njerëzve. E treta, që t'u dëshirojë të tjerëve atë që ja dëshiron vetes. Unë kaq po ka po i përmendi këto sigurisht juve po ju kujtohen argumentet, janë ajet një, ndaj hadith e cila e forcon këto, apo jo? E katërta, me hjek dorë nga shqetësimi e muslimanëve. Do thotë mos me i bë keq muslimanëve. E pesta, drejtësia, drejtësia, kur je i disponuar dhe kur je i hidhëruar. Do thotë muslimani e ka për obligim me qenë i drejtë, qoftë edhe kur është në pyetje çka, ajo drejtësi me qenë kundër kundër vetes së tij, apo kundër të afërmve të tij, apo jo. Ashtu kështu. Thotë Allahu Azza wa Jall po na urdhëron me qenë të drejtë, qoftë edhe kundër vetvetes. E gjashta, përmbajtja e hidhërimit, përmbajtja që japin edhe kur janë në mirëqenje, po edhe kur janë nganjëherë ngushtë, ata apet japin. Uel kadhimine el gajdha, kur të nervozohen, kur të hidhrohen tepër, nuk e, nuk e shfryn, nuk, nuk lënë me eksploduaj hidhrimi i tyre, po çka e përmbajnë. Uel afine anin nas, edhe ja u falin njerëzve. Do thotë çka, qenka një cilësi, me e përmbajt zemrimin edhe me ua fal njerëzve. Një cilësi e muttekinëve. E shtata, e dymbëdhjeta largimi nga epshet dyshimet edhe cytjet e shejtanit të cilat largojnë nga rruga e Allahut azza wa jall këto ishin këto ishin disa ma të rëndësishme domethënë prej cilësive të muttaqinëve tani kalojmë te një nëntemë tjetër që ka rëndësi të veçantë ajo është cilat janë Cilët janë faktorët cilët ndikojnë apo ndihmojnë në të pajisurit me këtë cilësi? Domethënë, cilët janë faktorët që ndihmojnë në devotshmëri? Nën një, ta kesh parasysh vazhdimisht mbikëqyrjen e Allahut Azza wa Jall. Ta kesh parasysh vazhdimisht mbikëqyrjen e Allahut Azza wa Jall, ta përkujtosh Allahun pa ndërpre edhe frika edhe shpresa ndaj tij të jenë vazhdimisht prezente tek ti. Domethënë që kjo është e para. Nën dy, t'iu përmbahesh mësimeve islame komplet, si në besim ashtu edhe në veprim, të iu përmbahesh mësimeve islame komplet, si në besim ashtu edhe në veprim. E treta, përkatësia dhe pasimi i sinqertë, përkatësia dhe pasimi i sinqertë, përkatësi e sinqertë ndaj Islamit, pasim i sinqertë ndaj Resulullahit sallallahu alejhi ve sellem dhe gjeneratave të para të muslimanëve. Shoqërimi me njerëzit e mirë edhe largimi prej njerëzve të këqij. Shoqërimi me njerëzit e mirë edhe largimi prej njerëzve të këqij. Pse është kjo kështu? Për arsye se Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem e ka dhënë shembullin se si është që të shoqërohet njeriu me të mirët edhe me të këqijt. Çka ka thënë për të mirë? Me u shoqëru me njeriun e mirë është sikurse me u shoqëru me me atë që shet parfim, që shet erëra të mira. Dikush e ka një parfumeri edhe ti tash ke dalë, hajt shkoj ta bëj zijaret. Edhe kur shkon aty, Rrin te ai pesë minuta, dhjetë minuta, çka çka çka bëhet me ty? S'pari ki me u kënaqë tu ni erën e këndshme aty te ai, edhe s'dyti kur dilsh ty ka me të ardhë era e mirë. Domethënë kjo është ma s'pakti çka mundesh me me përfitu prej shoqërimit me njeriun e mirë. Ndërsa shoqërimi me njeriun e keq, ka thënë Resulullahi sallallahu alejhi ve sellem është njëjtë sikurse me u shoqëru me farkatarin. Me marr veten edhe me ul në bank të akuzumve edhe ti me u bo prokuror i vetvetes. Edhe me thon sot ke bo qishtu qishtu edhe për kët e meriton dënimin qishtu qishtu. Ti ke bo kështu ti ke bo kështu domethën vazhdimisht me akuzu veten tande qka është vetllogari se qikjo është nji hap shum me randsi drejt përmirësimit apo jo. Apo për vetllogarinë kur është fol ça është thon edhe diqka duhesh me kon me veten tande sikur hm. sikur dy ortak, domethënë dy njerëz që bashkohen në një firmë, për, për shembull, i bashkojnë aksionet e tyre. Mirë, po të dytë janë shumë çka? Shumë koprat, shumë tamahqar. Edhe tash njëri nëse i ka harxhu 5 cent, ky tjetri pse i harxhove, ku i çove, çka bane? A po kupton, nashta ke mujt me 2 cent me e kry këtë punë, pse 5 janë, qishtu domethënë me e marr veten tande në pyetje lidhur me veprat cilat i ban. Nëse ka bo vepra të mira, i thu pse s'ke bo ma shumë, nëse ka bo vepra të mira, qysh me e bo këtë punë, ty duhet me të dënu e kështu me radhë. Mirëpo veten tënde gjithmonë, domethënë në mbramje duhet me qit në bankë të akuzunve, edhe mos me lanë me livrit pja ky të keq. Vallai, nëse të shkon fillim deri në sabah tani tu përmisu tu përmisu e kryen shpejt tani procesin. Procesin gjyqësor tani kur të përmisohesh e kryen më shpejt. E teta, të largohesh prej veprave shkatërr prej veprave shkatërruese, qofshin ato vepra si pasojë e epsheve apo e dyshimeve. E nënta, Duaja dhe përulja e sinqertë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Duaja dhe përulja e sinqertë ndaj Allahut të Madhëruar. E dhjeta, përdorimi i halalit në dy pika, falë Abdurrahman. Edhe ushqim veshje edhe mbathje. Apo, edhe edhe në krejt në përgjithësi domethënë idare me për me me me me u furnizu vetëm me halal, në ushqim, në veshmbathje e në të tjera. E njëmbëdhjeta, me qenë i vetëdijshëm për Kalueshmërinë e dunjas, domethënë për kohën e shkurtë që kemi me jetu në dunja, edhe mos lakmimi i tepërt në dunja. Edhe këto janë, domethënë disa, jo të gjitha. Po kalojmë te një nëntemë tjetër, cilat janë frytet e takvallëkut, frytet e devotshmërisë. Domethënë cilat janë rezultatet e mira të devotshmërisë. Para se të fillojmë përmendjen e disave prej tyre, s'ka dyshim se duhet ta kemi parasysh se Kur personi apo individi është i cilësum me cilësinë e devotshmërisë, s'ka dyshim se përveç që ai ka disa rezultate të mira të cilat i përjeton vetë si individ, po edhe rrethi i tij i përjeton, domethënë apo apo ndriçohet prej asaj devotshmërie të cilën e ka ai në zemrën e tij. Andaj, do t'i ndajmë domethënë këto fryte apo këto rezultate në dy grupe, fryti, domethënë, individual që i kthehet atij personalisht edhe fryti apo rezultati i shoqërisë. kanë dobi prej këshillave dhe prej mësimeve të Kur'anit. E katërta, mbrojtja e Allahut azze ue xhel nga shejtani dhe cytjet e tij. Allahu e mbron këtë njeri nga shejtani dhe cytjet e tij. Thotë Allahu azze ue xhel në surën Al-A'raf ajeti dyqind e një. Al-A'raf dyqind e një thotë innel ledhine ttekau idha messehum taifum minesh shejtani tedhekkeru fe idha hum mubsirun Ata të cilët janë të devotshëm kur t'i ngacmon nga pak shejtani menjëherë vetëdijësohen edhe i hapin sytë respektivisht i i vërejnë kurthat e shejtanit. Nën pesë Garantohet prej frikës edhe pikëllimit Garantohet prej frikës edhe pikëllimit Allahu azza wa jall thotë në ajetin tridhjetë e pesë të surës El A'raf, A'raf tridhjetë e pesë, Femenittaqa wa aslaha fela khaufun alejhim wala hum jahzanun, Ai që ka devotshmëri apo ai që ka frikë Allahun azza wa xhel dhe përmirësohet, për ta nuk ka frikë e as që do të pikëllohen. Nën gjashtë, Pranimi i veprave, pranimi i veprave. Nën shtatë, Lehtësimi pas vështirësisë dhe rrugëdalja pas ngushticës. Lehtësimi pas vështirësisë dhe rrugëdalja pas ngushticës, sikurse thotë Allahu azze ue xhel në surën At-Talaq ajeti i dytë, Talaq ajeti i dytë, Ue men yettaqillahe yaj'al lehu makhraja, Ai i cili e ka frikë Allahun azze ue xhel, Allahu i jep atij çka? Rrugëdalje. Apo, ajeti i katërt, i të njëjtës sure, surës Talak, ajeti i katërt, Ue men jettekillahe jexh'al lehu min ba'di usri jusra. Ai që e ka frikë Allahun Azza wa Jall, Allahu do t'i bëjë atij pas vështirësisë çka? Lehtësim. Nën tetë, Syçeltësia dhe mendjemprehtësia. Armiqtë njëri-tjetrit përveç një kategorie të njerëzve, ata janë muttaqin, domethënë përveç të devotshmëve. Nën 12 pozita e lartë në ditën e Kiametit, Allah azza wa jalla thotë në surën Al-Baqara ajeti 212, "Walladhina taqaw fawqahum yawm al-qiyamah." Kur i përmend jobesimtarët, thotë ata të cilët janë të devotshëm, do të jenë përmbi ta në ditën e Kiametit, domethënë më lart se ata. Ulaike lehumul amnu wa hum muhtedun, Ata të cilët besojnë dhe imanin e tyre nuk e mveshin me padrejtësi, atyre u takon siguria dhe këta janë të udhëzuar në rrugën e drejtë. Edhe ajeti njëqind e shtatëmbëdhjetë, njëqind e shtatëmbëdhjetë i surës Hud, thotë Allahu azza wa jall, "Wa ma kana rabbuka liyuhlika al-qura bi dhulmin wa ahluha muslihun." Allahu azza wa jall nuk i shkatërron vendbanimet e as popujt padrejtësisht. duke qenë se banorët e atij vendi janë përmirësues, domethënë janë në rrugë të mbarë. Nën dy, nën dy, mirëqenia dhe bollëku. Mirëqenia dhe bollëku. dobësimit të devotshmërisë. Pasojat e dobësimit të devotshmërisë. Nënçmimi edhe mosrespekti përballë armiqve, domethënë s'mun të bon hesap kërkush, kur s'je, kur s'je mirë me Allahun subhanehu ue teala, kërkush s'të bon hesap. Nën dy, urrejtjet edhe përçamjet që përhapen ndërmjet muslimanëve, dhe mosrespekti përballë armiqve. Urrejtjet dhe përçamjet mes muslimanëve. Nën tre, humbja e drejtësisë dhe përhapja e zullumit. Nën katër, udhëheqësia e keqe E pastaj nëpërmjet kësaj ata e meritojnë ndëshkimin edhe ne e shkatërrojmë atë vend tërësisht. Nën pesë, Mungesa e bereqetit nga qielli, do thonë ndalja e shiut e kështu me radhë, sikurse ka thënë Allahu azze ue xhel në ajetin e shtatë të surës Ibrahim, Ue le in kefertum inne azabi le shedid, do thonë, thotë, nëse falënderoni, do t'ua shtoj të mirat, por nëse mohoni, apo jeni mos mirënjohës, ndëshkimi im është i i i vështirë. Edhe nën gjashtë, përhapja e sëmundjeve edhe epidemive të ndryshme, për të cilat shpeshherë edhe nuk gjindet ilaç, shtojnë reflektimet negative të dobësimit respektivisht mosprezencës së devotshmërisë në shoqëri. Na mbetet pjesa e dytë e kësaj teme, që është gjendja e zemrës, mirëpo është temë shumë e gjatë, nuk kemi mundësi ta trajtojmë domethënë meqë edhe ashtu koha përfundoi, po mbesim me shpresë inshallah se Allahu Azza wa Jall do të na jap mundësi që këtë ta bëjmë orën e ardhshme inshallah. Me kaq po e përfundojmë shpjegimin e kësaj çka patëm për të shpjegu, nëse keni ndonjë pyetje, urdhëroni. Që në fillim dyshon për diçka nëse ke bërë apo jo, mirëpo tejkalon pastaj bindja mirëpo pastaj bindja e tejkalon atë dyshim, atëherë cila duhet të mirret? E, cila cila e tejkalon apo cila dominon qajo mirret? Do thonë është një rregull e sheriatit e cila thotë se bindja nuk mundet me u mënjanu me dyshim, apo me thonë ma, ma thjesht, dyshimi nuk mundet me e rëzu bindjen. E tash ti qat kesh bindje, nëse ke bindje se e ke bë atë punë, atëherë ke bë. Nëse ke bindje se s'e ke bë, s'e ke bë. Do thonë, gjithmonë puno me ato çka ke bindje apo çka anon ma tepër ka bindja, e lere, e lere dyshimin. Sikurse është shembulli për shembull namaz. Nuk po e din a ke fal Se e bën një mëkat, e pendohesh për atë mëkati, pastaj prapë përsërit atë, pastaj prapë pendohesh e prapë përsërit, çka është puna me këtë, apo? Po, nëse nëse pendimet vazhdimisht kanë qenë të sinqerta, nëse pendimi vazhdimisht ka qenë i sinqert, pavarësisht pse ti e ke përsëritur mëkatin, ato të hershmet inshallah janë shlyer dhe Allahu e ka pranuar pendimin për to. Llogaritet vetëm ai i fundit.